he cnenotrophia he georgike kai he ctenotrophia tois palai kai rois ton basileon kai heroon nun semeron ton escaton tu lau ascolia pragma estin hoboe lates Εκαλέι τας bus, εκ bus tathmon, κέρατι poimanticoe, cae pros bosceen exagei. Ho melobotes boscei ten agelen syringi cae perae hos cae toe bactroe cae cosme menos, ton moloson para tus lucus tois tu peri deiraiu tribolois pepoithota me theautu echoon. Oi choiroi en toi monoxyloe tu subosiu sitewontai ten trophen dechontai he agronomos amelgei tas thelas tes bos para ten fatnen epi tu amalgus kai poiei en skewei buturinoe buturon ec tu kai ek galactos ek pies te kai pepe tus turus tois probatois ton probaton to erion apokeiretai ex hu poikila esthemata poietai